Ստեփանակերտի Թումանյան 54 հասցեում գտնվող Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամի գրասենյակի դիմաց հավաքվածների շարքում էր նաև Արցախի շրջափակումից 2 օր անց ծնված Ասրին։ 9-ամսական փոքրիկը համբերատար զննող հայացքով նայում է անընդհատ ավելացող հերթին։ Հայացքն աշխուժանում է միայն զինվորական հագուստով անցորդներին տեսնելիս։ Ասրիի հայրը դիրքերում է, երկու շաբաթից ավել է հայրիկին չի տեսել, շատ է կարոտում, ասում է մայրը Լարիսան, պատմում շրջափակմանը համընդհանուր մնացած փոքրիկին պահելու դժվարությունների մասին։ Շատ դժվար ենք պահալ, որովհետև ինքը արհեստական կերակրման է, բնական կուրս կերալ չի։ Չհաշված դրան վեր, սունդը շատ դժվար է ճարելը, այս ստրեսը բեն սախտանում ենք, տասաղուրան իրան էլ ազդում, ինքն էլ է տասաղզվում, կոզի կոճիրա։ Զնված օրվանից դաժե բանանը գիտում չէ ինչա։ Դժվարությունները շատ են քանի, հիգիենայից սկսած մինչև սնունդը։ Փոքրիկի համար շրջափակման պայմաններում հավելյալ սնունդ գտնելն էլ խնդիր է, հատկապես վերջին շրջանում։ Ասրին այստեղ է ստանալու Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամի կողմից տրամադրվող իր բաժին Շիլան։ Երեք անչափահաս երեխաների հայր Սասուն Ներսիսյանը նույնպես սպասողների շարքում էր։ Ասում է, մանկիկն 9 ամսական է, կինը չի կարողանում հերթերում կանգնել, ստիպված ինքն է հերթից հերթ շտապում։ Շրջափակումից հետո կորցրել է աշխատանքը, վարձակալած խանութ էր աշխատեցնում։ Հիմա եկամտի միակ աղբյուրը երեխայի համար տրամադրվող կատարվող նպաստն է։ Այսօրվա հերթի ցուցակում 40-րդն է։ Ասում է, եթե բախտը բերի, հաց էլ տուն կտանի։ Արհեստական հերթեր չստեղծելու համար իր առաջարկն ունի հիմնադրամին միշտ առնում էի, հիմա ափտեկներում չկա, ստեղից եմ վերցնում, որ տանիմ երեխու համար։ Ցանկ վետամոք, դա հետ է եկավ ենք վերստան։ Առավոտից ցես դե կեսօից հետո է հացի հերթ պիտի քինի գոնու կենա, ու այսպես շարունակ։ Դա լավ վարիանտ չէ, ճիշտ վարիանտ է, ինքինի վեր տան ամեն երեխային հաշվառված հիվանդանոցում բժշկի մոտ։ Տան բժիշկներին, բժիշկներն են հերթավ բաժանի երեխաներին, ոչ թե առավոտ իսկյան հերթ կայնի։ Շիլաների տրամադրման օրն ու ժամը նախորոք հայտարարված էր։ Գիտեին, երբ են տրամադրելու, պարզապես մի քանի ժամ շուտ են եկել ցուցակագրվելու համար, ասում է երկու երեխաների մայր Գայանե Մարտիրոսյանը։ Ժամը 9-ից ամուսինս եկավ վեր հերթագրվել, վեր 1-ից հետո կարինք ստանանք գոնը։ Երկու լեսն լա տալիս, երկրորդ անգամ նա վերսկացա, մի անգամ Արմելում էլ է ստացած օգոստոսումը։ Հետո սկացան վեր նորից ընտամ, էլի իմ եկալ, դե մենք եք աշեք ընտամ, ինչե մի տարեկաններ։ Շնորհակալություն շատ սա կազմակերպողներին, վեր գրացալ ընգոն այս այս չնչին օգնությամբ մս օգնին։ Սա հիմնադրամի հերթական ծրագրերից է, որի օգնությամբ աջակցություն է տրամադրվում Արցախում ապրող բնակիչներին։ Հիմնադրամը ծրագրեր է իրագործել նույնիսկ մինչև պետական կարգավիճակ ստանալը, երբ դրա տնորենը դեռ Սոֆիա Հովսեփյանն էր։ Այս պահին նա ֆիզարձակուրդում է, ասում է հիմնադրամի տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արշակ Հայրապետյանը։ Հիմնադրամը ստեղծվել էր նրա համար, որ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից պայմաններից ելնելով ստեղծենք զբաղվածություն բնակչության համար։ Անում էինք կարիքների գնահատում, կարողությունների գնահատում ու ամեն մեկին համաձայն իր կարիքների կարողության տալիս էինք գործիք հնարավորություն, որ իրենք իրենց խողավաստակեն գումարը տունը պահեն։ Մի քանի 100 ծրագիր ենք իրականացել այդ առումով, մինչև շրջափակումը սկսվելը շրջապակումից հետո էլ մենք որոշ ռեսուրսներ պահեստավորած գործիքներ ունեինք, Շրջափակումից հետո, սակայն, հիմնադրամի գործելավոճում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել, ավելացել է հումանիտար օգնության բարեգործության ճյուղը։ Անցած գարնանը հիմնադրամը իրականացրել է 3 խոշոր ծրագիր, ասում է Աշակ Հայրապետյանը բարերարների միջոցով, հայ ժողովրդի միջոցով հավաքած գումարներով, որ հիմնադրամի հաշվին փոխանցվում էին ու անհատներն էին ուղակի առնում ապրանքները, գնում էինք մանկական սնունդ, մինչև 2 տարեկան երեխաներին շիլաներ, գարունը սերմեր էինք բերել մեծ քանակությամբ 22-23 անվանումով բաժանում ենք էլի բնակչությանը, արտեր դաշտեր չէին վարի, բայց իրենց ոստանը պահում են իրենց միջև հիմա էլ իրանք օգտվում են, անում են մեկ-մեկ էլ դաշը մեզ են հյուրասի։ Գարնանը մենք 3 խոշոր ծրագիր իրականացրեցինք մեզ Այս համար խոշոր ամեն դեպքում մոտոբլոկ տրամադրեցինք գյուղացիներին ու գյուղացին աշխատումա ոչ թե մենակ այդ մոտոբլոկը իրանն է, այլ իր հարևանին, իր գյուղում, կողքի գյուղում, համ իր արտնավարում, համ էլ որ հրավիրում են իրան, բնականաբար երևի իմ կարծիքով էլի գումարով են հրավիրում, ինքը էլի հավելյալ գումար է ստանում։ Հիմնադրամը շարունակական աշխատանքներ է տանում հատկապես այս շրջանում օգնելու երեխաներին։ Վարսակի փաթիլների, մանկական շիլաների տեսքով օգնություն տրամադրելով 4 ամսականից մինչև 1 տարեկան եւ 1 տարեկանից մինչև 2 տարեկան երեխաներին։ Հիմնադրամի Facebook-յան էջով բնակչությանը parberabar իրազեկում են տրամադրվող աջակցության ձևի, կարգի եւ ժամանակի մասին, ասում է Արշակ Հայրապետյանը։ Հունվարից մենք տրամադրում ենք մանկական սնունդ, սիմիլակ, հումանա, հիպ, տարբեր։ Տիրախային խումբը վերցրել ենք հենց այդ թիրախային խումբը, որտեղ մի քիչ մեծը, ասենք հաց կուտի, չգիտեմ, մակարոն կուտի, գրեչկա կուտի, իսկ փոքրը, որ մաման չի կերակրում, չի կարա առանց այդ սննդի։ Բացի այդ, եթե շատ փոքր երեխան լինում, մաման չի կարողանում կերակրի, մենք իրանց խորտ ենք տալիս, հնարավորություն ունենք հոկեբանները աշխատեն հետը, որ կարողանա մաման կերակրի։ Ծրագրից օգտվելու համար շահառուները պետք է ներկայանան հիմնադրամ իրենց հետ տանելով երեխայի ծննդյան վկայականը, ծնողներից մեկի անձնագիրը, մինչև 1 տարեկան երեխայի կատնախառնուրդ ստանալու համար նաև մանկաբույժից տրամադրվող համապատասխան տեղեկանք։ Ծրագիրը շարունակական կլինի այնքան ժամանակ, ինչքան հնարավորությունները թույլ տան, ասում է հիմնադրամի տնօրենը Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։